pri la mal facilezzo de lingvo lernado. Lingvo lernado generale estas considerata mal facila afero. Sed cie en la mondo estas locoi au regionoi en ciui la homoi tie capablas comunici cun siae SAMLANDANOI en du, tri au plida lingvoi. Compreneble tiu plur lingvezzo cutime ne atingas alta nivelon sed gi sufficias por la ciutaga besonoi sed estas ancau exemplo ide akiro de sufficia alta nivelo en fremda lingvo temas pri gestudentoi el aliae landoi, kiui por studi en universitato devas lerni la lingvon en kiu okazas la instruado en la concerna universitato. Tiui gestudentoi eble ne capablas tre bone paroli la stud lingvon, sed ili regas gintia grade, che ili povas compreni la stud havoin. Mi exemple foie rencontis asianinon, kiu por studado en Prago estis lerninta la cechan lingvon. cae same en Prago mi rencontis en hostelo virinon el Kazachio, quiu tie laboris en la accepteio de la hostelo. Si parolis plurain lingvoin. Cion mi volas diri per tio estas, che se existas necesso, cae au intereso lerni certan lingvon, tiam la concerna homo ancau successos. Tio validas compreneble anca por la lernado de esperanto, cae esperanto ofertas la croman avantagion, che pro la razia strukturo de la lingvo, oni povas pli rapide atingi pli alta nivelon de lingvo regado, olce aliai lingvoi. Do se multai homoi, kiwi jam eclernis esperanton, ne vere progressas en la lingvo regado, tiam la causo por tiu manco ne cusas en iui malfacilai elementoi de la lingvo, sed gi cusas en nesufficia occupigio pri la lingvo. Tiu nesufficia occupigio estas automata consequenzo el la manco de concreta besono cae interesso. Nuras volemo, pri la iom extraordinara lingvo esperanto ne sufficias. Devas aldonigi ancau iu intereso, se ne besono, por applici la lingvon por certai celoi au en certai medioi. En la practico, plei multai nov lernintoi interesigas pri rencontigioi cun esperanto parolantoi el aliai landoi sub favora et circunstansoi novler ninto balda trovas taugan aranjon, prefere en la propria lando exemple en francio au germanio tiu landoi esta sufice grandai kai situas en la centro de europa ili estas allogai por exterlandanoi kai tie okazas sufice multai esperanto aranjoi, kie eblas apliki la lingvon cae aciri tie pli alta nivelon de regado. Set la besonata lingua nivelo ne estas tre alta. Oni do riscas daure resti en nivelo de novulo, cun iom da practico, se oni ne havas iun croman intereson, por ciu esperanto povus esti tauga lingvo. Cutime, tio estas iu temaro el la profesia vivo, sed povas ancau esti sociai temaroi, do exemple pri pli bona cae pli prospera vivo sur nia planedo tero. Ciel mi jam comence diris, intereso pri specifai aferoi estas la baso por successa lingvo lernado. Ciu exemple interesigas pri certai technicai temoi, tiu ancau suficie facile povos compreni textoin pritia temo, ancau en nove lernita lingvo. Ne necessas verki aparte facila in textoin, por acceli la akiron de pli alta lingua nivelo en esperanto. La sola vojo, kiu promesas successon, estas la occupigio pri interesaj temoj. Do la crescado de esperanto dependas de la crescado de la nombro de articoloi pri pli cae pli da temoi ciui estas interessai por la homoi. La Esperanta Retradio volas offerti vastan gamon da temoi. Por povi atingi dauran plibonigon de tiu servo, novai cun laborantoi cae cun laborantinoi estas ciam bonvenai. Ni cun laboru por la plua cresco de Esperanto.